la lumo de pazzo el Betlehemo. Ciu iare infano el supra Austrio, ec flamigas la lumon de pazzo, en la grotto, cie nascigis Jesuo en Betlehemo. Tiam la lumo venas en speciala lampo per aviadilo al Linz. Dum multa iaroi pilgrimantoi el supra Austrio, accompanis la infanon en tiu voyaggio al Betlehemo. Tiu nova o ocase de Christnasco, ec estis en la jaro 1986 en la radio centro de supra Austrio en Linz. Elir puncto estis la ideo de auscultantino, danci per lumo, al ciui donatsantoi, ciui subtenas mon collectadon favore al handicapitai infanoi dum la cristnasca vespero. Laula estroi de la radio stazio, tio estu tutte speciala lumo, char oni festas dum sancta vespero la nascigion de Jesuo Cristo en Betlehemo, oni decidis venigi tiun lumon el Betlehemo memore alla messaggio pri la pazzo por homoi cun bona volo, ciu estis disconigata de la angeloi, dum la nascigio de Cristo, oni nomis gin lumo de pazzo el Betlehemo. Origine, la lumo de pazzo estis intensita nur por unu foia agado, sed jam en la unua iaro la lo de Nialando, entusiasme bonvenigis la lumon el Betlehemo. La simbolo de christnasca pazzo farigis tradiziajo en tuta Europa. Gi aciris, precipe en la naibarae landoi, de orienta cae centra Europa, locon en la coroi de la homoi. Antaududec nau iaroi, recte post la revoluziae shangigioi, en la jaro 1989, la lumo de pazzo el Betlehemo, unua foie, transaltis limoin, ciui gistiam estis netraireblai. Dec mil homoi salutis gin sur la cefa plazzo de la sud bohemia urbo Pudveiso, ciel simbolon de la nova naibarezzo cae interligitezzo. Gilumis, ce la malfermita muro de Berlino, cai post la falo de la fera curteno, la infano de la pazzo lumo, portis gin cun delegazio el Linz alla nova inai en Berlino cai Turingio. En la iaro 1989 comencis ancau lascoltoi porti la lumon de pazzo alla orientai naibarai landoi. Intertempe, Helpe de las coltoi, la lumo attingas la alta nordon de Europo, cae en la oriento, Vladivostokon. Gi venas al Usono, Argentino, Bolivio, cae ec al Australio. En Svislando, la flamo el Betlehemo, lumas en la tuta areo de la lando. Multai starai personoi el la politica cae socia vivo ricevis la lumon de pazzo el Betlehemo. Exemple ci jare delegazio transtonis gin alla regio de Belgio cae al representantoi de la Europa Commissiono en Bruselo. La culmino de tiui transtonoi estas la visito ce la papo en Romo ciu ancau ci jare ocasis. Cadre de generala audienzo, Papo Francisco iam la quaran foion ricevis la lumon el Betlehemo. Estas ege gioiige, che ideo, ciu nascigis en supra Austrio, disvastigis en la tuta mondo. Existas ancau canto pri la lumo de pazzo, vi povas gin, cantata de Rolando Villason cun gecnaboi el bas lerneo en Turingio la lumo de pazzo heligu ancau vian coron.